երկայնքով գնդացիրներից գրագի տակ էին պահում ամբողջ տարածքը։ Գյուղի պաշտպանների հմուտ գործողությունների շնորհիվ ճշնամին ջախջախվեց ռազմի դաշտում թողնելով շուրջ 150 զոհ։ Այդ օրը Կարինտակցիներին օգնության են հասել Շոշի, Սխնախի, Ավետարանոցի, Քրասնու, Սզնեքի, Կարմիր գյուղի եւ Աշոտ Բեկորի ջոկատները։ Ցավոք այդ օրն ունեցան 20 զոհ։ Հայրենիքը բարձր է գնահատել Խարինտակցիների սխրանքը ապարգևատրելով մարտական խաչ առաջին եւ երկրորդ աստիճանի իշխանշաներով Շուշի ազատագրման համար մարտական ծառայություն եւ արիության համար մեդալներով։ Հակառակորդը պարտությունից հետո հերոսական քարինտակը կոչեց արյունոտ ձոր։ Եթերում այսօր լրատվական թողարկումն է։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը հունվարի 25-ին ընդունել է Եվրախորհրդարանի падգամավոր Լարս Ադակտուսոնի գլխավորած պատվիրակությանը։ Հանդիպմանը քննարկվել են Արցախ եվրոպակապերին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվել խորհրդարանական փողորձակցության զարգացմանը, ինչպես հայտնել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, Բակո Սահակյանը նշել է, որ Արցախում շահագրգռված են Եվրոպական խորհրդարանի եւ եվրոպական այլ կառույցների հետ հարաբերությունների խորացման ու օնլայնմամբ, հավելելով, որ դա հանդիսանում է մեր հանրապետության արտաքին քաղաքականության գերակա ուղություններից մեկը։ Հանդիպմանը մասնակցում էին Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Վահրամ Բալայանը, Հույդա Հայդատի Եվրոպայի հանձնախմբի ղեկավար Գասպար Կարապետյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Թեման շարունակում է Բելա Լալայանը։ Հանրապետության նախագահի հետ հանդիպումից հետո եվրոպացի падգամավորը լրագրողների հետ ճապազրույցը նշել է, որ Բակո Սահակյանի հետ հետաքրքիր զրույց է ունեցել Արցախ-Եվրոպա կապերին վերաբերող հարցերի շուրջ։ We have had a very interesting discussion uh, with the president. I was very uh, happy to meet. Մենք շատ հետաքրքիր հանդիպում ենք ունեցել պարոն նախագահի հետ։ Ես հնարավորություն եմ ունեցել խոսել նրա հետ, լսել ու հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունենում այս երկրում։ Մենք այստեղ փաստահավաք հարակելությամբ ենք եւ շատ նորություններ իմացանք Արցախի մասին եւ շնորհակալ եմ պարոն նախագահին մեզ ժամանակ տրամադրելու եւ հանգամանալից զրույցի համար։ Ինչպես նշեց պատվիրակության ղեկավարը, փաստահավաք առաքելության նախաձեռնությունը հույդ դա հայդատի Եվրոպայի հանձնախմբինն է։ And uh, we are working uh, we have been informed and briefed. Այս կազմակերպությունը ակտիվ գործունեություն է ծավալում Բրյուսելում Արցախի մասին մեր տեղեկությունների մեծ մասը հենց այդ կազմակերպության շնորհիվ ենք ստանում նշել է Եվրոպացի падգամավորը։ Այսօր Եվրախորհրդարանի падգամավորի ղեկավարած պատվիրակությունը հանդիպումներ կունենա Արցախի գործընկերների հետ։ Բելլալալայան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Այսօր ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը ընդունել է նախորդային Ստեփանակերտ ժամանած Եվրախորհրդարանի падգամավոր Արտակին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Լարս Ադակտսոնի գլխավորած պատվիրակությանը։ Ազգային ժողովի մամլոյցարայության փոխանցմամբ խորհրդարանի նախագահը ողջունելով հյուրերին բարձր է գնահատել եվրոպացի գործընկերների այցերը, նշելով, որ դրանք նպաստում են եվրոպական արժեհամակարգի զարգացմանը Արցախում։ Մեզ համար շատ թանկ են հարաբերությունները, որոնք մենք տարիների ընթացքում համագործակցում ձևավորել ենք եվրոպական կառույցների հետ, ընդգծել է Աշոտ Ղուլյանը։ Շնորհակալություն հայտնելով ընդունելության համար Լարս Ադակտուսոնը նշել է, որ Արցախում է փաստահավաք առաքելությամբ։ Նա համոզմունք է հայտնել, որ IT ընթացքում հավաքագրված տեղեկությունը օգտակար կլինի Արցախի մասին ճշգրիտ պատկերացում ձևավորելու եւ հետագա գործնեայության ընթացքում կիրառելու համար։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը խոսել են նաեւ մարդու հիմնարար իրավունքների եւ ազատությունների խորհրդարանական մակարդակով համագործակցության Արցախում դատական համակարգի անկախության եւ օրենքի գերակայության թեմաներով։ Հանդիպմանը մասնակցել է նաեւ ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արզիկ Մխիթարյանը, արտաքին գործերի փոխնախարար Արմինե Ալեքսանյանը, Հույդա Հայդատի Եվրոպայի հանձնախմբի ղեկավար Գասպար Կարապետյանը։ Այնուհետև տեղի է ունեցել պատվիրակության հանդիպումը Արցախի Հանրապետություն Եվրախորհրդարան բարեկամական խմբի անդամների հետ։ Բարեկամական խմբի ղեկավար ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ քաղաքալ Վահրամ Բալայանը անդրադարձել է արտաքին քաղաքականության բնագավառում արկա խոչընդոտներին եւ ընդգծել, որ նման ձևաչափով հանդիպումները հնարավորություն են տալիս Արցախի ձայնը լսելի դարձնել։ Պատասխանելով падգամավորների հարցերին, Ադակտուսոնն անդրադարձել է Իրաքյան քրդերի եւ Իրաքում ու Սիրիայում քրիստոնյաների իրավունքներին, ինչպես նաեւ Թուրքիայի Եվրամիության անդամակցությանը։ Հանդիպման ընթացքում Արցախի խորհրդարանականները հյուրերի հետ մտքեր են փոխանակել Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության ճակատամարտության հնարավոր լուծումների, անվտանգության, Արցախյան ազատագրական պայքարի 30-ամյա հոբելյանի Արցախում տեղական ինքնակառավարման եւ ներքաղաքական այլ հարցերի շուրջ։ Հայկական պատվիրակության հսկայացավալ աշխատանքի արդյունքում եւ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի գործընկերների աջակցությամբ հաջողվեց ադրբեջանական պատվիրակ Սևինչ Վատալիևայի Վանաձևի տեքստից հանել բոլոր ոչ հայանպաստ ձևակերպումները։ Այս մասին ասել է վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Արփինե Հովանիսյանը։ Զինված հակամարտությունների հետևանքով դժուժած երեխաների պաշտպանությունը զեկույցի վերաբերյալ քննարկումների ընթացքում ադրբեջանցի պատվիրակներին մնում էր միայն հանդես զգալ մեր կապարանոց ելույթներով, ինչին հայ падգամավորները տվեցին արժանի պատասխան, ասել է նա. Հադրութի շրջանում իրականացնում են նախատոնական միջոցառումներ նվիրված Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակին հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտահասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Հադրութի շրջանում շարունակում են Ղարաբաղյան շարժման 31-ի տոնակատարությունների նվիրված միջոցառումների անցկացումը, որն իր նպատակներն ու խնդիրներն ունի եւս մեկ անգամ արժանավորելու շարժման համաժողովրդական բնույթն ու նրա առաջամարտիկների ավանդը սերունդներին հաղորդակից դարձնել ազգային ազատագրական գաղափարախոսությանը։ Շրջանի բոլոր դպրոցներում կազմակերպվում են մի շարք միջոցառումներ նվիրված Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյա տարեդարձին։ Այս առումով հադրուտի Միքայել Մամելյանի անվան Միրնակապ դպրոցի տնօրենության կողմից կատարված աշխատանքները տեսանելի են։ Դպրոցում հանդիպում է կազմակերպել շարժման ակտիվիստ Արթուր Սարգսյանի հետ, որը իմի բերեց անցած 30 տարիներին պետական շինարարությամբ ուղղված կատարած աշխատանքները։ Ինչպես ներկայացան դպրոցի տնօրեն Արթուր Մինասյանից կազմակերպված ստեղծագործական շարադրության մասնակցել են դպրոցի բոլոր սաները։ 8 աշակերտների չարադրությունները արժանացել են Գովասանքի տոնակատարության շրջանակներում դպրոցում անցկացրել շախմատի մրցաշար։ Հաղթողները ապարգևատրվել են պատուգրերով։ Բոլոր դասարաններում ստեղծվել են անկյուններ Նվիրված Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակին։ Կազմակերպում են այցելություններ Հադորիկի պատմաերկրագիտական թանգարան, սադրվել են տեսաֆիլմեր նվիրված Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակին։ Նման միջոցառումներ կազմակերպել եւ անցնկացվել շրջանի բոլոր դպրոցներում։ Արդարադատության նախարար Արարար Դանիելյանը հանդիպել է լրագրողների հետ ամփոփելու 2017 թվականի արդյունքները։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ Արդարադատության նախարարը 2017 թվականի ամենակարևոր իրադարձությունը Արցախի համար համարեց նոր համանդրության ընդունումը ընդհանուր առմամբ 81 օրենք, որոնք ընդգրկված են երկու ցանկում 3 տարիների ընթացքում պետք է համապատասխանեցվեն համանդրությանը, նշել է Արարատ Դանեելյանը։ Առաջի օրենքները դատական օրենսգիրքներ եւ այսօր այդ դատական օրենսգիրքը գործում է, ձևավորվել է բարձրագույն դատական խորհուրդը։ Նույնս կարևոր օրենքները նոր համանդրությամբ, որոնք կարգավորում են համանդրաիրավական հարաբերությունները, հաշվի քննիչ պալատի եւ համանդրական արդարադատության մասին օրենքներն են։ Մշակվել է նաեւ դատախազության մասին օրենքի նախագիծ, օրինագծերը հաստատվում են համանդրական բարեփոխումների համակարգման խորհրդի կողմից։ Երրորդ տարին է ինչ նախարարությունը միջազգային կոնվենցիաների վավերացման աշխատանքներով է նաեւ զբաղված տեղեկացնում է արդարադատության նախարարը։ Պատահական չի, որ մի երկու առանց եվրոպական կառույցներով Հայաստանի Հանրապետության նախագահ հնչեցրել է, որ Ղարաբաղը 2015 թվականին արդեն վավերացրել է միակողմանի մարդու իրավունքների եւ ազատությունների իրավունքների պաշտպանության մասին Եվրոպական կոնվենցիա։ Միջազգային կոնվենցիաների վավերացման գործընթացի շրջանակներում արդարադատության նախարարությունը զբաղված է երկու կարևոր կոնվենցիա ազգային կոնվենցիայի մաս դարձնելու գործով։ Առաջինը դա հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին միջազգային կոնվենցիան է եւ երկրորդը երեխաների իրավունքների մասին։ 2017-ին նախարարությունը նիստեր է հրավիրել բռնադատվածների վերաբերյալ հարցերը քննարկելու նվիրված։ 17 տարիների ընթացքում 77 նիստ է հրավիրվել, որի արդյունքում 280 քաղաքացիների դրվել բռնադատացի կարգավիճակ 101-ը հանդիսանում են խորհրդային կարգերի ժամանակաշրջանում հետապնդող անձանց, իսկ մյուս 179-ը մեր ազգ ազգային ազատագրական պայքարի ժամանակ 2017-ին արդարադատության նախարարությունը դատավորի հանդեպ կարգապահական վարույթի երկու գործ է ուղարկել արդարադատության խորհուրդ։ Մեկ վարույթի արդյունքում նկատողություն է հայտարարվել առաջին Ադյանի դատավորին, մյուս վարույթը կարճվել է։ Արդարադատության նախարարությունը նաև քննություններ է կազմակերպում սնանկության գործերով։ 2017-ին սնանկության արտոնագիր է ստացել 3 քաղաքացի։ Նախորդ տարի նախարարությունը շարունակել է փաստաթղթերի թվայնացման գործընթացը։ Թվայնացումը քաղաքացիներին սեղմը ժամկետներում սպասարկելու հնարավորություն կտա ընդգծել է Արարատ Դանելյանը։ Համալրվել է նաև նախարարության Arlexis տեղեկատվական կայքը։ 11000-ից ավել փաստաթուղթ կա էլեկտրոնային տեսքով տեղադրված այդ կայքում եւ 2017 թվականին մոտավորապես 40000 հաճախորդ ենք մենք ունեցել, իսկ դիտումների քանակը հասնում է մոտ 160000-ի։ Քաղաքացիական կացության ակտերի գրասենյակ, պետական ռեգիստր, պետական արխիվ, դատական փորձակնությունների լաբորատորիա, դատական ակտերի հարկադիր կատարում, նոտարիատի ոլորտ, արդարադատության նախարարության իրավասության տակ գործող բոլոր մարմիններում բարեփոխումներ են կատարվել, վստահեցնում է գերատեսչության ղեկավարը։ Որոշ չափով հետ ենք անում միայն նոտարիատի ոլորտում, բայց այս տարի նախատեսում ենք, որպեսզի նոտարիատը եւս ինչ որ ձևով կարողանա էլեկտրոնային համակարգը կիրառի։ Տարեկան գործունեությունը ամփոփելուց հետո արդարադատության նախարար Արարատ Դանելյանը պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Բելլա Լալայան այսօր Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը, ինչպես արդեն հաղորդել ենք, երեք առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանը մամլոասուլիսում ամփոփել է անցած տարում գերատեսչության գործնեայության արդյունքները։ Նախարարն այնուհետև պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Ինձ հետաքրքրում էր, թե ինչու այսքան աշխատանքներից հետո, երբ անընդհատներ են դրվում արդիական սարքավորումներ, կատարվում են Հայաստանից փորձառու մասնագետների այցեր, նրանց հետ փորձի փոխանակումներ, այնուամենայնիվ դարձյալ տեղ են գտնում հիվանդությունների սխալ ախտորոշումներ։ Կա նման բժշկական սխալ հաստատողությունը։ Դա ոչ միայն Ստեփանակերտում է, ես կարող եմ վերել բազմաթիվ դեպքեր ամենահայտնի կլինիկաներից արտասահմանում, որտեղ որ լինում են սխալներ։ Մեր խնդիրը նվազեցնել, մաքսիմալ նվազեցնել սխալների քանակը եւ այդ ուղղությամբ մենք շարունակական հետեւողական աշխատանքներ ենք կատարում։ Ստեփանակերտը բերվել պիտի արախտորոշից սարքավորումը, երբ այն կսկսեն գործարկել։ Պատասխանելով լրագրողի հարցին նախարարը նշեց, որ այդ սարքավորումը երկար տարիների սպասելիք էր, քանի որ վիրուսը հնարավոր չէր տեղում ախտորոշել։ Ախտորոշել վիրուսը կամ միկրոբը տեղում հնարավորություն չէր որոշ դեպքերում, իսկ մյուս դեպքերում պահանջվում էր բավականին երկար ժամանակ։ Մենք ունեինք հիվանդներ, բայց չէինք կարողանում ախտորոշել ինչ վիրուս է գործում կամ ինչ միկրոբ է գործում, որովհետև 3 օրվա ընթացքում սպասում էինք պատասխանին, եթե մեր հնարավորությունների սահմանում էր, իսկ եթե մենք ուղարկում էինք Երևան, ավելի էր զգզգվում հետազոտության արդյունքները ստանալը։ Արտասահմանում վերապատրաստում են անցել Արցախից թվով 5 բժիշկներ։ Կոնկրետ ինչ մասնագիտությունների գծով են նրանք վերապատրաստվել եւ երբ են այդ մասնագետներն անցնելու աշխատանքի։ Կարինե Աթայանն ուրախությամբ նշեց, որ վերապատրաստվածներից մեկն արդեն աշխատում է։ Վերապատրաստվել է արտասահմանում թվով 5 բժիշկներ, մեկը ձեզ բոլորին հայտնի մեր անոթային վիրաբույժ Դավիթ Խաչատրյանը, որը վերապատրաստվել է Ավստրիա Զալցբուրգում, Ստեփանակերտի ուռուցքաբանական դիսպանսերը շարունակվում է համալրվել նոր սարքավորումներով։ Երբ կավարտվի այդ գործընթացը եւ երբ վանից կարող է նորակառույց շենքում աշխատել։ Երբ որ սարքերը արդեն լրիվությամբ կլինի, մենք անմիջապես կանցնենք աշխատանքի նոր շենքում։ Աշխատանքները շատ ակտիվ կատարվում են։ Ընդ որում ես նշեցի եւ պետական միջոցներով, եւ բարեգործական Հարցեր ու պատասխաններ հնչեցին նաև շրջաներում իրականացվող բուժծառայությունների ворակի, հիվանդանոցների եւ բուժկետերի շենքային պայմանների ու դրանց բարելավման հերանեկարի վերաբերյալ։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Հունվարի 25-ի երեկոյան Արցախի ժուրնալիստների միությունում տեղի ունեցան հանրային քննարկումներ նվիրված Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադրման 100 եւ առաջին վարչապետ Հովանես Քաջազնունու ծննդյան 150-ամյակներին։ Միջոցառմանը ներկայ էին Արցախի խորհրդարանի падգամավորներ, կուսակցական հասարակական գործիչներ, պատմաբաներ, լրագրողներ։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Միջոցառումը համատեղ նախաձեռնել են Արցախի ժուրնալիստների միությունը եւ Երևանում գործող Civitas հիմնադրամի վերլուծաբան հայկական ուսումնասիրությունների անի կենտրոնի համակարգող լրագրող Թաթուլ Հակոբյանը։ Արդեն տևական ժամանակ է ինչ նա զբաղվում է Հայաստանի առաջին հանրապետության պատմության ուսումնասիրությամբ։ Ինչ հետաքրքրում է պատմության այն հատվածը, որը կամ չի գրվել, կամ էլ դրա մասին համարյա չեն խոսում։ Հենց որ դրա մասին չեն խոսում, ես մտածում եմ, որ այստեղ ինչ որ մի բան կա, որ արժի մեկ անգամ եւս անդրադառնալ։ Թաթուլ Հակոբյանի ջանքերով անի կենտրոնը վերջին տարիներս վերահրատարակել է 1.11-ից ավելի գրքեր Հովանես Քաջազնունու, Սիմոն Վրացյանի, Եղիշե Քաջունու, Վահան Նավասարդյանի եւ այլոց հեղինակությամբ։ Երեկոյի ընթացքում նա ներկայացրեց կենտրոնի վերջերս հրատարակած գրքերը՝ Հնչակյան նշանավոր գործիչ Ստեփան Սապահ Գյուլյանի պատասխանատուները եւ Հոիդա Երևելի դեմքերից Ռուբեն Տերմինասյանի Հայաստանի Հանրապետությունը գրքերը։ Երկուսն էլ շատ հակասական գրքեր են, գուցե այսօրվա պատմագրության ընթացքին դեմ գնացող, բայց ես համարում եմ, որ մեր պատմության ամեն մի էջը պետք է դնենք մեր սեղանի վրա քննարկենք։ Առաջին հանրապետության 100-ամյակն առիթ է սեփական պատմության հետ առերեսվելու համար, ինչը պետք է արվի պատմությունից դասեր քաղելու նպատակով, համոզված է Թաթուլ Հակոբյանը։ Այդ ժամանակաշրջանի ամենանշանավոր պետական գործիչը թերևս Հովանես Քաջազնունին է եւ անհրաժեշտ է, որ առաջին հանրապետության 100-ամյակը նշանավորվի նաեւ մեծ քաղաքական գործչի վերաարժևորմամբ։ Անձամբ ինքն արդեն որոշել է իր հանելիքը։ Ես ուզում եմ այս հարյուրամյակի շրջանակներում ամբողջ գործերը քաղաքական մտքի մի մեծ հատորի մեջ դնել։ Դա երևի ամենալավ նվերներից մեկը կլիներ իրավամբ Հայաստանի Հանրապետության իմ ընկալմամբ հիմնադիր հոր համար։ Երեկոյի ընթացքում Թաթուլ Հակոբյանը ներկայացրեց Քաջազնունի Մարթուն, քաղաքացուն եւ պետական կուսակցական գործչին։ Ներկաները վերհիշեցին, թե ինչպես են ալացել որփերի ընթրիքին, ինչպես զոհ դարձավ Ստալինյան բռնություններին վախճանվելով Վանտի հիվանդանոցում, հյուծված իր ворթիների կորստյան ցավից ու ծանր հիվանդությունից։ Որպես հարգանքի турք Հայաստանի առաջին հանրապետության վարչապետի հիշատակին Թաթուլ Հակոբյանը գտել ու կարգի է բերել Քաջազնունու խորհրդանշական գերեզմանոցը, որովհետեւ հայտնի չէ, թե որտեղ է ամփոփված եղած նրա այդ ջիունը։ Խոսելով առաջիկա ծրագրերի մասին Թաթուլ Հակոբյանն ասաց, որ այժմ նա աշխատում է հայ-թուրքական հարաբերությունները 1917-21 թվականներին եւ Ադրբեջանը գրքի վրա, իսկ մոտ ապագայում լույս կտեսնի Հայաստանի Հանրապետության առաջին արտաքին գործերի նախարար եւ երկրորդ վարչապետ Ալեքսանդր Խատիսյանի Հայաստանի Հանրապետության ցակումն ու զարգացումը կոթողային աշխատությունը։ Նա խոստացավ, որ լույս տեսնելուն պես այն նույնպես կներկայացվի Արցախցի ընթերցողի դատին։ Յուլիա Վանյան, այսօր Եթերում այսօր լրատվականն է Արցախի հանրապետության կառավարության եւ հայկական գյուղերի զարգացման հիմնադրամի համաֆինանսավորմամբ Արցախի ավելի քան 20 գյուղերում ընթացքի մեջ են ներհամայնքային ճանապարհների սալապատման բարեկարգման աշխատանքները։ Այս մասին ասել է հանրապետության պետական նախարարի օգնական ծրագրի համակարգող Մամել Բաբաջանյանը, նշելով, որ 2017 թվականին այդ նպատակով պետական եւ բարեգործական միջոցներից հատկացվել է շուրջ 400 միլիոն դրամ։ Նրա խոսքով արդեն իրականացվել են են մոտ 136000 քառակուսի մետր սալապատման աշխատանքներ։ Մարտոնու շրջանում լուրջ ուշադրություն է դարձվում ռոկովի տարածքների ընդլայնմանը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Կարինե Դադամյանը։ Գյուղատնտեսությունն Արցախի տնտեսության կարևոր ճյուղերից է, որի զարգացմանը միտված բավականին լուրջ ներդրումներ են կատարվում։ Ուշադրությունը հավասարապես հատկացվում է ինչպես անասնապահության, այնպես եւ երկրագործության զարգացմանը հաշվի առնելով երկրի ջրային պաշարների ոչ հավասարաչափ բաշխվածությունը, ինչպես եւ որոշ հատվածներում ծողությունը, տարեստարի առավել լուրջ ուշադրություն է դարձվում առանձնապես ռոքորի տարածքների ընդլայնմանը։ Ինչպես տեղեկացանք Մարտունոշի վարչակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության, հողաշինության եւ հողօգտագործման բաժնի վարիչ Ռոբերտ Սանյանից, ռոկման կաթիլային եղանակը շատ ավելի արդյունավետ համարվելով, մեծ տեղ է դրվում ռոկման հենց այդ համագարկի ներդրմանը ինչը միտված է առաջին հերթին այգեգործության եւ ոստանբարդարանոցային կուլտուրաների մշակման տարածքների ընդլայնմանը թույն թվականի համահայկական հիմնադրամի դրամահավաքի զգալի մասը կներդրվի հենց նշված նպատակին։ Ոլորտի շրջանի պատասխանատուն նշեց, որ 2016 թվականին շրջանում կար 36 արտեզյան ջրհոր, որից գործող 32-ը։ 2017 թվականին ավելացավ եւս 1 գործող ջրհոր, իսկ 2018 թվականին նախատեսվում է ավելացնել 19-ը, որից 15-ը համահայկական հիմնադրամի միջոցներով, 4-ը Արցախի հանրապետության կառավարության։ Բազմիվարիչը նշեց նաև, որ վերագործարկվել է վարանդա 3 ջրամբարը եւ ռոկման տակ կանցնի մոտ 400 հեկտար տարած ինքնահոս կերպով։ Կան բոլոր պայմանները ռոկման համակարգի լայնման արդյունքում գյուղատնտեսության զարգացումը պատճառ Մարզասերների համար Տոկիոյում 2020 թվականի ամառային օլիմպիական եւ պարալիմպիական խաղերի ժամանակ կկիրառվի մարզիկների, պաշտոնյաների, լրագրողների եւ կամավորների դեմքերի ճանաչման համակարգը։ Այն դեմքը կսկանավորի եւ կհամեմատի անցաթղթի վրայի պատկերի հետ։ Անձին նման նույնականացումը առաջին անգամ զանգվածաբար կկիրառվի Օլիմպիադայում։ Սա ուղղված է ոչ միայն ուրիշի անցաթղթերի օգտագործման կանխմանը, այլև ընդհանրապես անվտանգության մեծացմանը եւ ահաբեկչական ակտերի կանխմանը։ Ամառային Օլիմպիական խաղերը Տոկիոյում կանցկացվեն 2020 թվականի հուլիսի 24-ից օգոստոսի 9 Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամացություն ժամանակ առ ժամանակ տեղումներ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 0-ից 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 1 աստիճան ցերտից 3 աստիճան տաքություն։